unapokwenda ukapata kiburi kuona mi nakupenda kuthamini na ulienzi na leo siamini kama umesaliti mpenzi. Kumbuka nilikukuta kijijini Sitimbi, umebeba mahindi na furushi la magimbi, huku silinishia mithili ya mfamaji. Nafsi nayo ikakidi kwamba kweli na kuhitaji kigori mwenye umbo kama ramdori, wala sikutaraji ungepiga nami stori. Nilifurahi kuweza kukufahamu na kwa hidi subiri zangu salamu, kwa kuwa nilikwenda tukumtembelea bibi, yote yaliyojiri tukumweleza ni bidi. Wote walishangaa kusikia nataka mchumba, kwani vijana wengi wa mjini tuna kasumba. Wakaweka kikao niweze kutoa posa, niliyapa kujua iwapo ningekukosa. Walinikabidhi nirudi nawe mjini, na nikakusisitiza mjini kuwa makini. Ah. Kazi nishamwachia Maulana. Alikuwa mzuri mithili ya maraika, alipotua mjini subeda nilipata shika. Hakika nionekana alikuwa mgeni wa jiji, nilipokuwa viatu nilivikuta ndani ya friji. Alifanya viweka, washikaji wakanicheka, hakutaka kitanda lilala kwenye mkeka. Alipokuwa akiona magari alikimbia, akimwona mtu kwenye TV anamwamkia kila alichofanya alikuwa anakosea. Nilimvumilia kwa kuwa hajazowea akai kwenye sofa, alikuwa anakaa chini, mafuta ya kupikia eti anayapaka mwilini. Namnunulia soda, hatake nataka togwa, nikimletea keki hatake nataka boga. Majirani walimpenda sababu ya uzuri wake, nasikitika mashangingi wakawa rafiki zake. Akaanza kunywa pombe alipokwenda kusuka, usiku anatoroka tena kwa kuruka ukuta. Nilipokuwa natoka na anatoka, nikimtuma kitu anadai eti amechoka, nikienda kazini ndani analeta mabwana, magari ya kifahari yakawa yanapishana, hakika sikareza dunia zikamteka, hatimaye hata nyumbani pia akatoweka. Kazi yangu nilikupa uitunze mpenza, na sasa jiji zikakuchanganya, mapenzi ukasaliti na ukanikana, dunia ikiniandama kuwa nawe tena itawezekana mpenzi, shampata metumependana majeraha makubwa nimeshamuachia Maulana. Nilipigwa na butwa mtaani, walinishangaa nilikosa raha, hata nafsi ilikata tamaa. Sijua huyu binti ni mzima wamekufa, ilibidi niombe watu msaada wa kumtafuta. Kumbe anaonekana viwanja vya kila aina, leo yupo na mzungu na kesho yupo na mchina. Nilipata shauku ya kutaka japo kumwona, ingawa niliamini moyoni ingenichoma kweli tulimtafuta kwenye kumbi tofauti, ili nihakikishe kweli ajapatwa na mauti. Nikamkuta kasino la wadachi na walatino wakigonga mbinyo washpati ashpinyo pesa spinyo na pamba za mandalino, macho alinitoka mipiri jazinko vinyo Hakika alipendeza kwa stela alizocheza, na kila alimtazama alitamani kumtombeza Kwa pozi na dharau alijifanya menisahau wakaniona takataka mbele ya washika dau. Ilibidi nyondoke machozi akinilenga, shetani kesha nitega na tunda langu kamega akapata mimi mimba aliyempa kumtambua na wote aliowafata etokakana kumjua Zubeda na mimba yake hakuwa na pakuishi, hakujua ale nini na vipe pate riziki. Ghafla hifadhi yake ikawa ni stendi ya basi. Siku nyingine huwa ilimnyeshea kupita kiasi, akarudi nyumbani eti arudiane nami, kurudi kwao watake mi na familia ndani yangu nilikupa mpenza, na sasa jiji zikakuchanganya mapenzi ukanikana Chamoa um